džinove i ljude sam stvorio samo zato da mi se klanjaju. Ja ne tražim od njih obskrbu, niti želim da me hrane. Obskrbu daje jedino Allah, moćni i jaki. Zar čovjek misli da će sam sebi prepušten biti, da neće odgovarati?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 Čovjek došavši na ovaj svijet, nužno je da postavi tri pitanja, a samim tim je nužno i da na njih odgovori. A tri pitanja su odakle dolazim, zašto sam na ovome svijetu, gdje odlazim. Svaki razuman i pametan čovjek dužan je da zna odgovor na ova pitanja. Inače, njegov život se svodi samo na jelo, piće, uživanje na ovom svijetu i na kraju propast. Jer nije znao cilj svog boravka na ovome svijetu. Oni koji ne vjeruju, oni uživaju i jedu kao što to čine i životinje, kao što čine i stoka. Dakle, ne znaju cilj i svrhu svoga života na ovome svijetu. Mnogi su sebi postavljali ta pitanja i pokušavali naći odgovor na to. I uzvišen Allah nije čovječanstvo ostavio bez upute. Zato je slao svoje poslanike i zato je objave svoje objavljivao. Nama je u Kur'an Kerimu na jednom mjestu precizno rečeno i definisano zašto smo došli na ovaj svijet a na drugim mjestima mnogim pojašnjeno i protumačeno šta to znači. To je kuranski ajet gdje uzvišen Allah kaže insa Ni zbog čega drugog nisam stvorio ni džina ni ljuda osim da mi ibadet čine. Dakle, naš život na ovom svijetu je radi ibadeta. Radi ibadeta Allahu subhanahu wa ta'ala. To je odgovor na jedno pitanje. Drugo pitanje jeste odakle dolazimo, to je naš stvoritelj Allah subhanahu wa ta'ala, gdje kaže, isto odgovarajući na to pitanje, em huleku min gajri šejiin, em humul halikun. Jesu li oni bez ičega nastali, bez ikakvog uzroka, tek tako slučajno, em humul halikun, ili su oni stvoritelji, em halakus samavati wal ard, ili su oni stvorili nebesa i zemlju, nije ništa od toga. Dakle, stvoritelj je Allah subhanahu wa ta'ala. I odgovor na treće pitanje, te idemo, kaže uzvišeni isto tako, fa hasibtum ennema halaknakum abetha. Zar vi mislite da smo mi vas stvorili igrajući se iz obijesti? Wa ennekum ilajna la turđa'un. I da se vi nama nećete vratiti. Treće pitanje i odgovor na njega dolazi kao nešto nužno iz ova prva dva. Jeste, postanak je od Allaha subhanahu wa ta'ala, svrha je služiti njemu i povratak je opet uzvišeno subhanahu wa ta'ala. Uzvišen je Allah u ovome kuranskom ajet gdje nam objašnjava cilj i svrhu našeg boravka na ovom svijetu, kaže stvorio sam i džine i ljude samo zato da mi ibadet čini. To jeste ljudski život na ovome svijetu. Ničim drugim ne može biti opravdan osim ibadetom Allahu subhanahu wa ta'ala. Ničim drugim ne može se odgovoriti na sudnjem danu osim ibadetom Allahu tabaraka wa ta'ala. Drugim riječima, kad čovjek dođe na sudnji dan i bude upitan ona poznata pitanja, ništa drugo ne vrijedi da kaže osim samo ovaj odgovor, a to je bio sam uzvišeni Allahu na dunjaluku u ibadetu te. Da kaže bio sam na dunjaluku i radio sam u firmama raznim i istekao penziju, ništa ne koristi. Osim ako je bilo u cilju pokornosti Allahu subhanahu wa ta'ala. Na nama je da odgovorimo na nekoliko pitanja vezanih za ovaj ajet, koji je temeljni ajet vezan za naš boravak na ovom svijetu. Šta znači nisam stvorio ni zbog čega drugog, ni džine, ni ljuda, osim da mi ibade čini. To jednostavno znači da cjelokupni ljudski život nije opravdan ili bilo kakva radnja u njemu ako to nije ibadet Allahu subhanahu wa ta'ala. Mnogi ne shvataju ovaj ajet i sebi postavljaju pitanje i kažu kako mi možemo cjelokupni svoj život provesti u ibadetu. Kako možemo stalno biti u namazu, stalno postiti, kako možemo stalno nešto od ovih vjerskih poslova činiti i tako dalje. To je nemoguće, kao što vidimo u našoj praksi. A ovdje kuranski ajet kaže u jednom određenom, a zatim potvrdnom obliku. To jeste stvorio sam ljude ni zbog čeg drugog, osim samo zbog ovoga. Dakle, nema nikakve druge svrhe stvaranja, niti kakvog drugog posla, osim, osim ibadeta Allah subhanahu wa ta'ala. U tome smislu, samska ulema je dala definiciju ibadeta. Su to u stvari sva djela, sve radnje koje čovjek čini, sva ubjeđenja sa kojima je uzvišeni Allah te baraka ve ta'ala zadovoljan. To znači, tvoja unutrašnja uvjeđenja ili kako ih nazivaju unutrašnje radnje tvoje. Strah. Koga se najviše bojiš? Allah subhanahu wa ta'ala. Koga najviše voliš? Allah subhanahu wa ta'ala. Na koga se osloniš? Isto na njega. Od koga očekuješ pomoć? od uzvišenog stvoritelja i tako dalje. Sve ove unutrašnje radnje, zatim vanjske radnje koje su riječi, to jeste izgovor šahadata la ilaha illallah, pozivanje na dobro i odvraćanje od zla, učenje Kur'ana i tako dalje, lijepa riječ, sve su to riječi sa kojima je uzvišeni stvoritelj zadovoljan i dijela koja čovjek učini u svome životu, a to je traženje nauke u ime Allaha tabaraka wa ta'ala, zatim ovi ibadeti koje poznajemo, namaz, post, zekat, hađ, borba na Allahovom putu i tako dalje. Dakle, sve radnje, bilo unutrašnje ili vanjske, i riječi sa kojima je zadovoljan uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala. Sve to ibadet. Dakle, nije ibadet samo namaz, iako je to osnovni ibadet i temeljni ibadet, nego je ibadet svako tvoje dijelo koje je u skladu sa Allahovom voljom. Što znači drugim riječima, tvoj život na ovome svijetu može biti opravdan samo onim što ti je propisao i dozvolio uzvišeni stvoritelj Allah Đalešanu. Drugim riječima, prekršiš li te propise, zato će se odgovarati. I to svakako da biva bilježeno, svakako da imaju oni koji prate to i to će doći na sudnji dan da se mjeri i težina tih loših i težina dobrih dijela na sudnjemu danu. Dakle, musliman u stvari je opravdao svoj život na ovom svijetu time što je u pokornosti Allahu uzvišenom te ta'ala. Nikako drugačije. I može se reći da je uspio onaj koji dođe na sudnji dan i opravdao je cilj i svrhu življenja na ovom svijetu. Drugi nisu. Koliko je ljudi svjesno ovoga, to je pitanje. A ovo je jedna od temeljnih stvari kako vjerovanja, tako i rada u ovoj našoj vjeri. Drugo pitanje vezano za ibadet jeste da ibadet u sebi treba da sadrži dva osnovna svojstva. Ibadet koji u sebi nema ta dva svojstva nije ibadetom. Prvo svojstvo jeste, dakle to dijelo koje činiš Radiš ga zato što najviše voliš Allah te bareke Što ti je on najdraži. Iz ljubavi prema njemu. I drugo svojstvo iz strahopoštovanja prema uzvišenom stvoritelju. I musliman je uvijek između nade i između straha. I to dvoje treba da je kod muslimana izjednačeno. tako nada, tako i strah. Ne smiješ se bojati, a zanemariti nadu, jer ako učiniš grijeh, a nemaš nade, izgubit ćeš nadu u Allahovu milost, pa ćeš još više činiti grije. Ako zanemariš strah prema Allahu tabaraka wa ta'ala, onda ćeš imati samo nadu, pa ćeš se nadati bez razloga, a ne imajući straha i tako ćeš u stvari sam sebe upropasti, kao što kaže uzvišeni ja ejuhel insanu ma bi kerim. O čovječe, šta te je zavelo u pogledu tvog plemenitog gospodara? Jel to što kažeš Allah je milostiv, Allah oprašta, to jeste istina, ali ima i drugo da je on vidu ihtab, onaj koji žestoko kažnjava. To u običajnom životu čovjekovom treba da je izjednačeno. I nada i strah. I muslimani je između nade i strah. ću vam jedan primjer. Kada treba nada da preovlada. Treba da preovlada u smrtnom času. Da čovjek poveća stranu nade u Allahu te baraka wa ta'ala milost nad stranom straha. Jer više tu ne imaš dijela. Onaj ko od ljudi, od muslimana, poželi susret sa Allahom i Allah poželi susret sa njim. A onaj ko mrzi susret sa Allahom, Allah te baraka wa ta'ala mrzi susret sa njim. Pa pita Aisha radijallahu anha, o Boži poslaniće, ko od nas voli smrt? A on kaže, nije to Aisha. nego mu'minu kada se približi smrt, dadne mu se radosna vijest. Pa on poželi susret sa Allahom i Allah poželi susret sa njim. To su kuranske riječi. Inna allazina kalu rabbuna Allahu thum nastakamu, ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة la تخافوا Wa abširu bil بالجنة lati kuntum tu'adu. zaista oni koji kažu naš gospodar je Allah, a zatim ustraju na tome do kraja svoga života. hata jakin. Budi u službi svome gospodaru, budi mu pokoran dok ti ne dođe ubjeđenje. Koje je to ubjeđenje u ovome slučaju? To je smrt. Sve do svoje smrti. Neki su pogrešno ovaj ajet shvatili na kraju sure Hijr i kažu i ibade čini svome gospodaru dok ti ne dođe ubjeđenje. To jeste kad dođeš na određeni stepenu da više nisi ni dužan da činiš ibade. I kažu mi smo dostigli Odgovor je jeste dostigli, ali džehennem, a ne džennet nikako. Jer uputa Božeg poslanika, ali sad sam je bila, da do smrti svoje i čini Allahu tabarake wa ta'ala. Wa'abud rabbake hatta Takvi mu'minima u smrtnom času dolaze meleki i kažu im la tehafu wa la tahzenu. Nemojte se bojati i nemojte tugovati. Nemojte se bojati od onoga što je pred vama. I nemojte tugovati za onim što je za vas, za svojim porodicama i tako dalje. Wa ebeširu bil leti kuntum adun I budite radosni džennetom koji vam je obećavan. I tada mu'min poželi susret sa Allahom i Allah voli susret sa njim. To su isto tako kuranske riječi u suri Ibrahim, gdje Allah kaže Yusebitu Allahu ladina amanu Allah učvršuje one koji vjeruju bil kavli sabiti čvrstim riječima fil hajati dunja o fil ahire i na dunjalučkom životu i na ahiretu. Tu učvršuje uzvišenje Allah za baraka svoga roba u najtežim trenucima i nema veće prilike za šeitana od smrtnog časa za čovjeka. Jer šeitan, to mu je posljednja prilika u pogledu čovjeka upotrebljava svu svoju snagu, ne bi te odveo na krivi put. Ne bi li zanijekao Allah A s druge strane ti si na kraju svoje snage slab. Opterećen i fizički i psihički tom smrću. Tu pokušava šeitan da te odvoji od imana. Da te skrene u tom zadnjem trenutku svoga života. Smrt je teška svakome. Niko ne voli smrt i to je činjenica. I zato ta smrt, koliko ona traje? Izlazak duše. Vrlo kratko. Vrlo kratko traje izlazak duše. Patnje prije toga koje je bolestan i tako dalje bivaju duže. Ali izlazak duše traje par sekundi. I ljudi se cijelo u života boje smrti. Čega se boje? Izlaska duše. Tih par sekundi. A pazite sada, u djehennemu uzviženi Allah opisuje džehennem i džehennemske patnje i kaže la je mutu fiha wa la Takva će biti situacija, stanje džehennemlija. Tako će biti da niti živi niti umiri. E, opisan je takav džehennemlija da je on u tome času smrti. Nije umro, a nije ni živ. Dakle, u tome jednome stanju stalnog umiranja, ali smrti mu ne ima. To više nisu sekunde, koji se čovjek boji cijelog svoga života na ovome svijetu. A možete misliti kako je padnja tim džehnemlijama koji ne samo da par sekundi osjećaju tu smrt, nego stalno ebedul abad, zauvijek i bez prestanka. Zauvijek im je to stanje umiranja, ali smrti ne ima. U tome času musliman treba da poveća nadu. Da poveća nadu Allahovu milost U drugom jednom stanju, a to je stanje kada šeitan čovjeka navraća na zlo. Navodi se preko tvojih strasti. Jer prokleti šeitan vrlo dobro zna na što si ti osjetljiv. Koja je tvoja slabost? Kako je došao Adamu a.s. Šta mu je rekao? وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ I zaklinjao im se Adem a.s. i njegovi ženi u džennetu. Inni lekuma lemine nasihin, ja sam vama sigurno onaj koji vam daje iskreni savjet. Fedellahuma bi Pa je tako zaveo i naveo na grije. A šta im je govorio? Govorio im je, vama nije spriječeno da jedete s ovoga drveta, illa en tekuna melekejni au tekuna minel haliti. Ni zbog čega drugog, osim da ne biste postali meleki i da ne biste postali vječni. A to je bila želja i Zela. Šta znači da biste postali meleki? Da biste bili čisti, da biste bili nepogriješivi, da biste bili bliski Allahu. Je to nešto ružno? Nije u slučaju. Da biste postali vječni, to je želja čovjekova. Da ne umire. Došao je preko njegovog osjećaja i te njegove želje. Adem a.s. nije mogao zamisliti da može neko postojati da se zaklinje uzvišenim Allahom lažno. Zato je odšao na taj grije i bilo je ono što je bilo. Šeitan kada nagovara čovjeka na grije onda treba da preovlada kod tebe strana straha nad stranom nade. Ne u tom je slučaju da se ponadaš da kažeš pa da ja ovo uradim, Allah je milost ne. Onda se nemoj prisjećati Allahove milosti, nego se prisjeti kazne koja dolazi onima koji su nepokorni, koji griješe višem stvoritelju. Dakle, u uobičajenoj situaciji čovjek treba kod sebe da ima izjednačenu stranu i nade u Allahovu milost i straha od Allahove kazni, a u posebnim situacijama nekada treba da preovladava nada u Allahovu milost, a nekada treba da preovladava strah od Allaha te barake wa ta'ala. Dokaz za to su riječi uzvišenog stvoritelja u suri Ali Imran na jedno mjesto kada nam uzvišeni zabranjuje da prisno prijateljujemo, da sarađujemo, da drugujemo sa nevjernicima. Kaže وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَ A Allah vas upozorava sebe, čuvajte ga se وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرِ A Allahu ćete se vratiti. U ovome slučaju, kad postoji mogućnost grijeha, Allah spominje kaznu. Allahu će se vrati. Čuvaj se Allah. Dva ajeta iza ovoga kaže uzvišeni Allah govoreći o ahiretu وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ A Allah vas upozorava na sebe وَاللَّهُ رَؤُوفِ الْعِبَادِ A Allah je milostiv prema svojim robovima. Kada to kaže? Kaže u govoru na ahiretu. Dakle, nada kada veći čovjek na ahiret, onda je pretežna nada nad strahom. Još jedno vrlo važno pitanje u pogledu ovoga ajta koji smo naveli. Kuranskog ajta, oma halaktu wal insa illa li Stvorio sam i džine i ljude samo zato da mi ibade čine. To znači da je to svrha i cilj našeg življenja na ovome svijetu. Kada pogledamo među ljude, da li je ova svrha i cilj ostvarena među ljudima? Da li, drugim riječima, ljudi, svi, od prvog do posljednjeg, da li izvršavaju ovaj cilj i svrhu zbog koje smo došli na ovaj svijet? Odgovor je ne izvršavaju i većina ih ne izvršavaju ovaj cilj zbog koga smo došli na ovaj svijet. Pa šta znači onda ove kuranske riječi? nam Allah kaže, stvorio sam džine i ljude samo radi mog ibadeta, radi pokornosti meni. A većina mu ljudi nepokorno. To znači da se ova odredba odnosi na vjersku odredbu, a ne kadersku odredbu, ne sudbinsku odredbu. Što znači vjerski ih je zadužio, stvorio ih je i vjerski ih je zadužio da mu budu pokorni. Nije ih sudbinom ime zadužio. Zašto? Jer da je ljude sudbinom zadužio, odredio, a to je njegovo vrlo lako kun, pa je kun. Kada hoće nešto da bude, on kaže budi, bude. Iz ništa stvara nešto. Da je tako odredio, da mu svi džini i ljudi i bade čine i budu u pokornosti, bili se našao i ko komu je nepokoren. Ne bi toga bilo. Svi bi bili kao meleki. وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ kulluhum džemija. Da je tvoj gospodar htio, svi bi ljudi na zemlji vjerovali. Pa zar on neće? Zar ne kaže nam u ovome ajetu da bi mi i ibadet ljudi. A na drugom mjestu kaže da Allah hoće. Da Allah hoće kaderom, sudbinom, da im propiše, on bi rekao budite svi mu'mini i svi bi bili mu'mini. Kao što je i meleke stvorio. La ja'asuna Allahe ma emarahum wa jaf'aluna ma Nisu mu nepokorni onome što im je naredio i čine ono što im se naredio. Ali u ovome ajetu ne radi se o sudbini, nego o vjerskom pitanju. Što znači nije nikoga prisilio na iman. Nego je stvorio ljude i dao im na slobodnu volju. فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرُ Pa ako hoće da vjeruje, neka vjeruje. ako neće da vjeruje, neka kufur čini. Drugim riječima, ima džehennem i ima Dakle, dao je i džinima i ljudima u slobodnu volju da odaberu pravi i da odaberu krivi put. I potom će biti i nagrađivani i potom će biti i kažnjavani po tom svome izboru šta su izabrali. Ili put dobra ili put zla. Da napomenem ovom prilikom vezano za ovaj kuranski ajet, da uzvišen je Allah tabaraka wa ta'ala u Kur'anu kaže da je stvorio i džine i ljude samo radi ibadeta Allahu tabaraka ta'ala. To znači, ovdje na prvom mjestu dolazi spomin džina pa onda ljudi. Na drugim mjestima u Kur'anu Kerimu uzvišen je Allah kaže el insa džin. Ljude i džine. A ovdje kaže prvo džine pa, pa ljude. Nije u Kur'anu ništa slučajno i bez razloga i bez velike koriste. U ovom slučaju džin se prvo spominje, Allah najbolje zna mudrost svoga govora, možemo zaključiti da su oni u stvari prvi koji su stvoreni ili stvoreni prije ljudi, pa su i Tom zaduženi prije ljudi. I drugo, što su džini mnogobrojni i pa prema toj mnogobrojnosti biti više i odgovornost, Pa kada je neko više odgovoran i prije zadužen, onda u tome slučaju on se i prvi u tome govoru spominje. Dođim u drugom kuranskom ajetu, uzvišenja Allah kaže u suratul Isra, vezano za nemogućnost džina i ljudi da dođu sa nečim sličnim kao što je Kur'an, kaže قُلَّ إِنِ اجْتَمَعَتِ val džini Reci o poslaniće, kada bi se sakupili, sad kaže prvo ljudi pa džini. Ala tu bi misli hadal Kur'an, da dođu sa nečim sličnim ovome Kur'anu, la tu ne bi misli. Ne bi došli sa nečim sličnim njemu, walau kane ba'dohum li ba'dil bahira makar jedni drugima međusobno pomagali. Do sudnjeg dana niko ne može doći ni sa jednom surom, to jeste ni sa tri ajeta slična kuranski. U ovom slučaju prvo se spominju ljudi pa čini. Ulema kao razlog toga spominje da su ljudi na većem intelektualnom nivou nego što su džini. I svi poslanici koji su dolazili ljudima bili su od, od ljudi, a ne od džida. I zato ovaj Kur'an je objavljen i džinima. Kao što je Inđil, kao što je Tevrat, nebod i tako dalje. Svakako ljudima, ali to slijede džini. Kao što kaže kuranski ajet وَلَقَدْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنِ I kada posla smo jednu skupinu džina tebi, Allahu poslaniće, da slušaju Kur'an. فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنْسَيْتُوا I kada dođoše, sakupiše se, rekoše jedni drugima, slušajte, pažljivo. فَلَمَّا قُضِيَ Pa kada im je proučeno nešto iz Kur'ana, وَلَّوْ إِلَا قَوْمِهِمْ مُنْذِرِينَ Odoše svome narodu da ih opominju. Kalu ja kaumena rekoše, o narode moj, inna sami'na kitaben, mi smo čuli knjigu, unzile min ba'di Musa, koja je objavljena nakon, nakon Musa. Znaju i za Tevrat, a saznali su i za Kur'an. Dakle, džini u pogledu Allahovih poslanika i Allahovih objava slijede الأقصى ينادي وأكاب السعاد الأقصى ينادي وأكاب السعاد فنمضي سويا في ركب الجهاد فنمضي سويا في ركب الجهاد ljudski život opravdan u tolikoj mjeri je svakako i ispravan u tolikoj mjeri ukoliko je u skladu sa Allahovim tabaraka zakonima i propisima sa njegovom voljom sa njegovim zahtjevima koliko se čuva Allahovih zabrana i tako dalje u tome smislu je i značenje vjere islama i to je osnovno što svaki musliman je dužan i obavezan da spozna a to je šta znači i šta je temelj ove naše vjere to je ono što više kaže Ibrahim a.s. Iz kale lehu rabbuhu eslim. Kada mu je rekao njegov gospodar Allahu se u potpunosti predaje. Šta znači predanost Allahu te baraka ta'ala u potpunosti? Znači da ništa u svome životu ne uradiš dok ne saznaš propis ove vjere o tome. Ništa, ni u čemu, ni u kakvim poslovima, da ne uradiš dok ne saznaš Allahov zakon i Allahov sud u pogledu toga. To je napokorno. I to su kuranske riječi. Ja ladina amanu la tuqaddimu bejne jede illahi wa rasula. Oni koji vjerujete, nemojte prelaziti pred Allaha i njegovog rasula. Kod nas, ljudi, kad nekoga poštuješ, ne prelaziš pred njega. Ne ideš ispred njega. Ne govoriš ispred njega. Slušaš pa će ti se reći kad to izvršiš i tako dalje. U ovom slučaju nemojte o vjernici, ako ste muslimani, ništa činiti u svome životu. Ne pitajući Allaha i njegovog resula. To jeste, ako ne znate, Allahov zakon koji je objavljen u pogledu svega, sva ljudska djela i svi događaji, isto tako, mogu biti pod jednim od pet islamskih propisa šestoga Ili je obaveza da ga učiniš. Pa je to farz ili vađib. Neki ne prave razliku između farza i vađiba, a neki opet prave. Ali u opštem značenju to je obaveza da se učini. To je Ili je pohvaljeno da se to učini. Ili je s druge strane haram i zabranjeno da se to učini. Ili je pokuđeno da se to učini. Ili ti je dozvoljeno da to radiš slobodno puštenosti na slobodnu volju da možeš raditi to, dakle, dozvoljeno da činiš. Dva ljudska i svi događaju u svijetu prolaze kroz jedan od ovih pet šerijetskih propisa. O svakom tome uzvišeni Allah daje svoj hukum. Zna to ko zna, a ne zna ko ne zna. I zato u onome što ne znamo obraćamo se učenim, kao što Kur'an kaže, elu ehle zikri, i kuntum la ta'lamun i pitajte učene ako vi ne znate. One koji posjeduju znanje i sposobnost da vam kažu o Allahovoj vjeri, a to je najveća odgovornost govora o Allahovoj tebareke I iz ovoga vidimo veliku grešku onih koji hoće da vjeru islam druge vjere uradite od njih šta hoće jer su već u osnovi i izmijenjene i to nas ne interesuje, već sada govorimo o islamu, a to je da je velika greška i nepoznavanje temelja ove vjere od strane onih koji hoće islam da u samo na nama. Post, tako, daju, dakle samo na ove ibadete. A kad izađe vani, da može raditi s kamatama, kaže, ovo je naš život, a to je vjera. Allahu, Allahu, a caru carevo ko su davno izrekli tu parolu. Dakle, neispravno i u osnovi da se tako čini. Dalje, vidimo da takvi u stvari nisu shvatili svrhu i cilj života na ovom svijetu. A to je da sva tvoja djela moraju biti na mizanu, na mjeri u vjeri. zato prvo što ti je rečeno i prvo čime si zadužen i prvo što si dužan od ove vjere da učiniš šta je to neko će reći šehadet la ilaha illallah prije šehadeta imamo još a šta to je prva objava bila ikra uči saznaji ali šta uči saznaji mnogi i ovaj ajet pogrešno shvataju i kažu istražuj nauke radi to je drugorazredno. O tom je ovaj aj u osnovi sada prvorazredno ne govori. Osnova je uči Allahov zakon, saznaji Allahovu volju, Allahove propise, kako će živjeti idući svojim putem ovo svjetskim do ahireta ispravno, zašto se zove sratom mustahim. Ono zašto molim uzvišnog Allaha na svakom namazu, na svakom rekatu i mimo toga Ubudi nas pravim putem. Koji je to pravi put? To je ispravni put. Put na kome nema krivudanja. Put od tvoga rođenja do tvoje smrti, koji je pravac jedan, koji je put Allahove volje i njegovog zadovoljstva koji te vodi u žene. Drugi putevi, kao što Resul Alisal sam kaže, na svakom od tih puteva stoji pošetan, koji poziva ljude. Pa komu se odazove biva uništen. Nekoga će pozvat na put nemorala, nekoga na put harama i haram zarade, nekoga na put prevare i laži. Ali jedan je jedini ispravni put, a to je put Allaha te barake ta'ala. Dakle, ljudi su dužni stvari da shvate ovaj osnovni zahtjev, a to je da shvate da su obavezni prema Allahu te barake ta'ala ispuniti ovu dužnost, a to je da ispune svrhu i cilj življa na ovome svijetu. To je biti Allahu u pokornosti. A kako mu biti u pokornosti? Ne može se biti bez znanja. I zato prvi zahtjev ove vjere je bio šta? Jer ikra uči. Saznaje Allahovu vjeru i njegovu volju. Ono što zahtjeva i traži od vas. Bismi rabbik. U ime koga? U ime svoga gospodara. On zaslužuje to zato što te je stvorio. Koji te stvorio. I potom je ima pravo da mu se i ibadet čini. Traženje druge nauke mimo ove jeste drugo razred. Jeste da svoj život uljepšaš, da svoj život potpomogneš i u onolikoj mjeri koliko će to koristiti islamu i muslimanima. Ako učiš medicinu, koliko hoćeš imati sevaba od toga onoliko koliko imaš namjere čiste u ime Allaha tabaraka wa ta'ala da pomažeš islamu muslimanima. A ne da ti je cilj samo ti da dobiješ svoju egzistenciju, da zaradiš, da se obezbijediš tako da ne kažem da je to beskorisno i to ima svoju korist i to ima svoj sevap, jer čovjek biti nagrađen i za ono što halal zaradi i obskrbi svoju porodicu i svoju djecu i utroši na Allahovom putu i tako dalje, ali ima veći cilj od toga, a to je hizmet, to je usluga i služenje ovoj vjeri. I zato uzvišenje Allah kaže, prije šahadeta, kaže, fa'alam ennehu la ilaha illa Allah. I znaj da nema istinskog Boga osim Allaha. Pa prije šahadeta, prije onoga čime se postaje musliman, la ilaha illa Allah, Muhammad Rasulullah, uslovljava. A taj uslov jeste fa'alam i znaj Bez znanja se ne može vjerovati. Ne može vjerovanje jednog muslimana i ne smije ni u kome slučaju svesti se na nasljedno vjerovanje ili nacionalno vjerovanje ili ja ću biti kao i ostali ljudi. To je drugo zabranjeno u islamu. Moraš biti musliman po ubjeđenju. Obil ahirati hum Oni su ubjeđeni u ahiret i u sve druge vjerske istine prije šehadeta dolazi znanje. Jer šta vrijedi onome koji će stotinu i hiljadu i više puta reći šehadet la ilaha illallah, la ilaha illallah, ali on ne zna što znači šehadet. On će izaći iz džanije i odmah suprotno tome šehadetu raditi. Dakle, prije toga šehadeta, da ti nešto posvjedočiš, da budeš svjedok, što znači da budeš svjedok, da si svjestan toga u ljudskom zakonu, ili među ljudima bolje rečeno, jer postoji jedan zakon koji je jedini ispravan i savršen i drugo može samo da mu se pokori, a to je Allahov te bareke va taala zakon. I među ljudima da li možeš doći i svjedočiti ako nisi prisustvovao nečemu? Da li možeš biti svjedok ako ne znaš nešto? Ne možeš biti svjedok. A u vjeri je to još preciznije i još važnije a to je kako ti možeš biti musliman i reći la ilaha illallah. To jeste ešhedu, svjedočim, svjedočenjem pred Allahom, ne pred ljudima, što je još važnije. A u to nakon toga među ljudima šta je šehadet. A ti ne znaš njegovo značenje, ne znaš obaveze toga šehadeta, ne znaš šta iz toga šehadeta proizdiće. I zato Resulullah, zato se kada je pozvao svoj narod u islam, bio je vrlo jasno, Nije ništa Allahovo vjeru predpostavljao. Nije ništa pred Allahovo vjeru stavljao. Odmah je ljudima rekao da to znači pokornost Allahu te barake wa ta'ala. Da to nije isprazan govor. Danas ćeš mnogi naći koji govore šahad la ilaha Allah, ali suprostavljaju se tome šahadetu u svakodnevnim svojim poslovima. Znači, mušici u neki kada su došli Resula, ali sada i kažu mu, i nude i bogatstva, i slasti, i položaj, i uživanje ovoga svijeta. Kaže, ja tražim od vas jednu riječ. Oni kažu, koju? ćemo ti koliko god hoćeš. Ako je pitanje riječi, kaže, kulu la ilaha Allah, recite la ilaha Allah. Oni kažu, to nećemo. Nećemo drugo da samo to nećemo. Šta to znači? Znači da su shvatili ono u šta ih poziva. A to je pokornost uzvišenom stvoritelju. Allahu te baraka wa Ova vjera ni u kom slučaju ne smije se svesti na ubjeđenje. Jer se ona sastoji iz dva vrlo važna dijela. Prvi dio ove vjere jeste ubjeđenje. Jer bez ubjeđenja nema ni rada. Kako? U šarijatu ima jedno osnovno pravilo. I u suli fiku, u temeljima islamskog prava i vjerozakona. A to pravilo je da onaj ko ima svijesti ni havdjest. to jeste nema pamjeti on ne može biti ničim ni zadužen. I zato lud nije zadužen ni klanjanje. Ludog čovjeka ćeš ga usjećirati klanjanje. Nije dozvoljeno. Zašto? Nije obavezan. Osnova za teklif, osnova za zaduženje, za obaveznost nekoga, da nešto učini jeste šta? Razum. I zato la kraje fi dini nema prisile u, u vjeru. Da nekoga uvedeš u vjeru ima prisile. Znači ako neko već prihvati vjeru, taj aje se na njega više ne odnosi. Zašto? Jer onda je dužan i obavezan da izvršava vjerske propise, jer je već to prihvatio svoj i islam. Kažemo, islam sastoji iz dva vrlo važna temelja. Prvi temelj jeste vjerovanje, jeste ubjeđenje, a drugi jeste djelovanje i rad. Jedno bez drugoga ne može. Nit može rad bez uvjerenja, nit može uvjerenje bez rada i djelovanja. Primjer prokletog blica koji je prvi počinio grijeh, koji je imao ubjeđenje. On je bio u Čak je razgovarao sa Allahom te barake On ne sumnja da Allah je neprikosnoveni gospodar. Čak kaže, kada je onaj grijeh počinio, kaže, rabbi, gospodaru moji, šeitan prokleti, kaže. Kada ga je Allah izbacio iz dženneta, prokleo ga, on se obraća Kada ga je Allah nazvao kafirom, nevjernikom, Eba, wa stakbara, wa kana min al kafirin. si postao nevjernik Prokleti šeitan kaže, rabbi, gospodaru moj. Znači, on vjeruje, ali ne djeluje. U ovome slučaju ima uvjeđenje. Zna da je Allah jedan. Zna da je Allah gospodar svih svjetova. Ne obraća se nikome drugome jer zna da Allah je taj koji ti može donijeti i koristi štetu. Samo Allahu i kaže, gospodaru moj, envirni je on jubatun, ostavi me do dana proživljenja. To jeste do to dana. Da mu podari život, da ne umire on do sudnjega dana. Obraća se Allahu gospodaru moj. Zna da je Allah jedan. Zna da Allah sve može. Zna da je Allah gospodar. Ali da li mu koristi to njegovo znanje? Ne koristi Kur'an kaže, eba, odbio je on, usprkosio se, usoholio se, nije htio da se pokori Allahu. Šta koristi mnogima danas kojima kažeš zašto to radiš? On kaže, ja to znam. Pa još gori, in kunte, la tedrife tilke musibetu. Ako ne znaš što je musibet, to in kuntem, tedrife musibetu A ako znaš, onda je musibet još veći. Ako te upozorim na nešto, može ti biti opravdanje samo da kažeš nisam znao. I da radiš to. Kad budeš upozoren na nešto, a ti odgovaraš ja to znam. Pa odgovor i opravdanje je gore od samoga grijeha. Kad znaš onda što si uradio, znači da prkosiš. Znači da si kao oni od Beno Israila koji su rekli ana wa fajna, Čujemo, ali smo nepokorni. Nećemo. Asije. Dakle, put jednog muslimana je taj put. Put znanja i put rada po tome znanja. Koje je to znanje? Prvo i osnovno znanje jeste znanje Tevhidullah. Znanje Allahove jednoće. Kažemo jednoće, a ne jedinstvo. Jedinstvo znači ujedinjeno jedinstvo nečega. Znači to nije kod Allah Kod njega jednoće. Jedan jedini. Vahdehu la šarika Jedan jedini kome nima drug. Prvi dio vezan za ubjeđenje jeste da upoznamo Allaha te barake Koji je uzvišeni Allah? Kako da ga upoznamo? Kroz njegova imena i kroz njegova svojstva. Kroz ono o čemu nas je obavijestio on sam, bilo preko svoje objave Kur'ana Kerima ili preko sunnata Resula sallallahu alaihi wa sallam i ništa drugo. U ovome slučaju ne smije doći u obzir. Nikakva analogija, nikakvo pretpostavljanje, pretpostavka, mišljenje i tako dalje. Samo jasni, čvrsti dokazi iz Kur'ana i sunneta Resula sallallahu alaihi wa sallam iz toga razumije. Allahova imena, njegova svojstva i njegov rad i djelovanje. to se odnosi na naše vjerovanje i na naše uvjeđenje. I većina ljudi vjeruje u to. I većina ljudi je uvjeđena u to. Većina ljudi. Zar nisu mušici u Mekki kada im se kaže وَلَا إِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَيَقُولُنَّ اللَّهِ Ako ih ti upitaš ko je stvorio nebesa i zemlju, sigurno će ti odgovoriti Allah neće reći ni Hubel, ni Lat, ni Uzza, ni Menad, ni niko od onih 360 kipova koje su vjerovali i obožavali. I druge koji nisu skroz i temeljno i temeljito svoju vjeru promijenili. A koji upitaš ko je stvoritelj nebesa i zemlje, reći će uzvišeni gospodar. Jedan jedini Bog tako će kazati. Neće to pripisati ni Isusu, neće to pripisati ni Uzeiru neće to pripisati ni zvijezdama, ni šejhovima, ni evlijama, ni nikome drugom. Samo Allah. Većina ljudi toga je I lako je vjerovati. Ali nije lako djelovati. Nije lako se pokoriti tome. Zapravo lako je onome kome Allah te baraka wa ta'ala to olakša. Ali tu je tvoj ispit. I tu je taj drugi dio da. Tvoj rad i tvoje djelovanje. Šta ti vrijedi? ćeš ti reći ja to vjerujem. Iskazuješ svoje ubjeđenje. Ako ti svojim dijelima suprotno tome radiš, ne može i ne smije to biti kod jednog muslimana. Taj drugi dio Allaha se odnosi upravo na ovo o čemu mi govorimo. A to je šta? To je ova svrha i cilj našeg življa na ovom svijetu. To je ibadet Allahu te barak ta'ala. Ova pokornost. Da, sva svoja djela staviš u službu Allahu te sva i cijeli je tvoj život u ibadetu. Sve ide ti sa bismilom. I zato, jedno od tri značenja bismile jeste radim u ime Allaha. To jeste svaki tvoj posao jeste u ime Allaha. I svako djelo koje ne počinje sa bismilom u njemu dobra nema. I zato sve što čovjek radi u svome životu radi sa bismilom. Dobro. Kako će uzimati kamatu? onda ih neće ni uzimati. Jer ne može biti uzimam kamate u ime Allaha. Ne, nego uzimaš kamate da se boriš protiv Allaha i njegove vjere. Radiš harame protiv Allaha, a ne može biti u ime Allaha. I zato sva dijela jednog muslimana su sa A bismila nije formalno. Jedno kažem od tri značenja bismile jeste radim ovo dijelo u ime Allaha. Jer bismila u osnovi znači u ime Allaha milostivog samilosnog. Nije rečeno ništa, niko ni gdje, ništa. Samo se kaže u ime Allaha milostivog U lema ima tri mišljenja i tri stava u pogledu ovoga značenja. U ime Allaha šta? mi kažu radi u ime Allaha. Ova rečenica počinje s glagolom, a glagol označava radnju, stanje i, što zaboravili, izbivanje. Što znači sve što radiš, radiš u ime Allaha. Druga ulema jezika arapskog, kažu moje činjenje svega ili moje svojstvo jeste da sve radim u ime Allaha. A počinu imenskom rečenicom. Ne samo da kad nešto radim, radit ću ovo u ime Allaha i to u ime Allaha i sve u ime Allaha. To je dobro, ali još bolje od toga je da sam se sam ja posvjedio u ime Allaha da bude sve. Dok treći kažu u ime Allaha radim to jeste ne u ime nekoga drugoga. Znači to su tri značenja. Bismillah. Prvo znači je svaka radnja da ti je u ime Allaha tabaraka wa ta'ala. Drugo da je bismillah tvoje svojstvo. I treće da sve što radiš radiš samo u ime Allaha, a ne u ime nekoga drugoga jer je rečeno u ime Allaha to i to radi to jeste ne u ime nekoga drugoga. Dakle, musliman posvjeti cijelokupni svoj život svome stvoritelju. I to je značenje riječi uzvišenog Allaha te wa gdje kaže svome robu i svome poslaniku Ibrahimu a.s. Iz kala lehu rabbuhu eslim kada mu reče njegov gospodar Allahu se predaj. Kale eslemtu li rabbil alemin. On reče potpuno sam predan. To jeste u svim svojim radnjama stanje U svemu svome sam u potpunosti predan li rabbil alemin. Nije ovdje rekao svome gospodaru, nego li rabbil alemin, gospodaru svih svjetova. To jeste, ja se priključujem tome ogromnom mnoštvu koje i dalje čini Allah te i ja sam od koji su mu pokorni. A šta su ljudi? Pa i džini recite kojima je i ljudima i džinima dato na slobodnu volju da i bade čini, po čemu će biti ili nagrađeni ili ako ne učini kažnjeni. Šta su oni naspram ogromnog broja Allahovih stvorenja, meleka, gdje nema na nebesima nikoliko četiri prsta slobodnog prostora, a da tu nije Allahov melek koji mu je na seđbi u ibadetu Allahu te wa ta'ala. La Oni ne prekidaju svoj ibadet. Koji svakoga dana ulaze u Bejtul Ma'amur na nebesku kjavu, pod nebeske kjave na sedmome nebu. Njih sedamdeset hiljada i koji više nikad tu ne dolaze. Svaki dan. koji će na sudnjemu danu držati džehennem za hiljada povodaca. Svaki od tih povodaca džehennemskih na njemu će biti po 70.000 meleka. Čuvat će džehennem da se ne otrgne od žestine i siline koja je u njemu. Pa možemo li zamisliti koji je taj broj koji Allahu te barake wa ta'ala vade čini s jedne strane i koji je koji mu i vade ne čini ovaj koji mu je pokoran, neuporedivo je mnogobrojni i veći. I zato Ibrahim a.s. kaže, slem tu, li rabbil pokoran sam, predan sam gospodaru svih svjetova. I zato mu je Allah dao. I to je ta velika i najveća snaga koja staje pred ujedinjene narode ili pred mnoge saveznike kao što su bili se okupili u bitci na Ahzabu i tako dalje na Hendeku, zato je Ibrahim ali selam, on jedan stao pred cijeli svijet. Cijeli svijet kufra pred njim. A on stao jedan. Jer zna da je uz njega Allah te Takav volim Allah da pomaže. I takav je jači od mnogih naroda, od mnogih zajednika takav je svjestan da je Allahova pomoć uz njega. I ono čega trebamo da budemo svjesni, to je da ovo značenje o kojem smo mi sada govorili, većina ljudi ne zna. Zapravo kod većine muslimana je nepoznato. Iako je ovo osnova i temelj vjere kod većine muslimana, da ne govorimo o drugima, je nepoznato. Iako mnogi od mnogih. Uče često kuranske riječi Iyake na'budu wa ne nasta'in. Što znači drugim riječima i Iyake na'budu znači la ilaha. Iyake samo tebi. To jeste nikoga drugog na'budu. Samo tebi ibade činimo. To jeste samo se tebi pokoravamo. Samo smo u tvojoj volji uzvišeni stvoritelji. Šta imali za toga uči? Ihdina sirata muslim uputi nas pravim putem. Putem čega? Putem toga ibadeta. Te pokornosti tebi Allahu. A uz pokornost ide va nesta'in. Samo se na tebe oslanjamo i samo od tebe pomoć tražimo. Jer budi svjestan da kada se opredjeli za Allaha tabaraka wa ta'ala da će mnogi protiv tebe stati i ustati. I onda treba da znaš va idjake nesta'in od tebe, Allahu samo pomoć tražimo. Oslanjanje na Allah te baraka wa ta'ala. Vidimo je to u stvari šahadet u putu nas pravi put. Koji je to pravi put? Sirata allazine en'amta ali. Put onih kojima si dao svoje blagodati. Put onih na allazine en'am Allahu alihim bit će uz one kojima je Allah dao svoje blagodati. Minen nebijina, was siddiqina, was šuhada i was salihin. Iskreni uz poslanice, uz iskrenim svjedoke Allahove i uz dobre. Koji su to? Ona arsalna mir rasulim. Nismo ni jednog ni poslanika, kaže Allah tabaraka wa ta'ala poslan. Illa nuhi ilaihi ennehu la ilaha illa ene fa'abudun. A da mu nismo objavili la ilaha illa Allah. A da je šahadet. Fa'abudun, a rezultat toga šehadeta la ilaha illa Allah jeste samo meni i bade činite, kaže Allah. To jeste, meni biti u pokornosti. To je to. I Zatim su se ljudi podvodili. Nakon toga pravog puta, ihdine sirata al-mustaqim, sirata al-ladina an'amta alihim, ljudi su se podvodili. Jedni su otišli putem na koji Allah kaže gajril magdubi alihim ne putem onim na koji si se ti to su bili nevjernici Benu Israila koji su znali, ali nisu htjeli da rade. Vala To su bili vjernici. Od isto izraela kojima je došao iz Sela, Dakle, kršćani koji su zalutali, koji nisu znali, a htjeli su da rade, pa su uveli u svoju vjeru isposništvo, monaštvo, uveli mnoge novotarije koje Allah uzvišen nije odobrio niti ih je objavio. Dakle, ljudi su se podijelili Na jedne koji su znali, a nisu htjeli da rade, pa se Allah na njih rasrdio i na one koji nisu znali, a htjeli su da rade, pa su zalutali i muslimani je između toga. Ili će ići pravim putem, a to je put znanja i rada po tome znanju, ili putem onih na koje se Allah rasrdio, ili onih koji su zalutani da nas uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala sačuva svakoga zla i nevaljaštine, da nas osnaži i pomogne na pravome putu s radom stakljima, da nam pomogne da izvršimo cilj, svrhu i našu zadaću i ulogu na ovome svijetu, da mu budemo pokorni i da on uzvišeni tabaraka wa ta'ala bude sa nama zadovoljan. Amin. wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa